o'rtada kelishmovchilik bo'lgan vaqtida Alloh rasuliga qaytarishlik lozim ekanligi haqida inshaalloh dars qilamiz. Fa'izu billah ya ayyuhallazina amanu atiiullaha va atiiur rasul va ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا alloh subhanahu va taolo ey iymon keltirgan kishilar deb nido qilyapti takror aytamiz ey qaddi qomatlik insonlar demayapti ey moli davlati ko'p bo'lgan insonlar deb chaqirmayapti ey katta mol mulkka ega bo'lgan, yerlarga ega bo'lgan insonlar deb chaqirmayapti. Chunki bu narsalar Alloh subhanahu va taoloning huzurida agar iymon islom yo'liga xizmat qilmasa, iskab toparning qanotiga barobar bo'lmaydi. Qadr qiymatda iskab toparning pashshani ham emas, iskab toparning qanotiga barobar bo'lmaydi. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء agar dunyoning qadr qiymati Alloh subhanahu va taoloning huzurida iskab toparning qanoticha qadr bo'lganda kofirga bir qultum suv bermagan bo'lardi. O'zini inkor qilgan Allohni yo'lini inkor qilgan kofirga bir qultum suv bermasdi. Bu dunyoning e'tibori yo'q bo'lgani uchun bu dunyo kofir va musulmonga berilaveradigan narsa. Ammo musulmon bu dunyodan manfaatlanib Alloh rasulining yo'liga sarf qilib va shuni Alloh buyurgan joylarga sarf qilishlik bilan Alloh qaytargan joylariga sarf chaqa ham sarf qilishlikdan Allohdan qo'rqishlik bilan bu mol bilan ibodat qilib oladi bu bilan ham ollohning huzurida shunchalik qadr qiymati bo'lmagan narsa bilan katta ibodatni qo'lga keltirib oladi xuddi mana sahobalar dars qilib o'rganyapti, tobeinlar mana bu dunyo bilan o'zlarining jannatdan joylarini hozirlab olishganlarga o'xshagan demak nima e'tibor bilan Alloh bizga nido qilib chaqiryapti? Biz qaysi narsa bilan Allohning huzurida mo'tabar bo'ldik? Iymon bilan. Qul la ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Ayting Muhammad alayhissalom bu xalqlarga Rabbim sizlarni mutlaqo e'tiborga olmaydi. Agar lavla duaukum sizlarning duoilar ay iymanukum iymoniylar bo'lmasa rabbim sizlarni hech narsaga e'tibor olmaydi innalloha la yanzuru ila suvarikum valakin yanzuru ila qulubikum, أو كما qala رسول sollallohu alayhi الله عليه alloh subhanahu va taolo sizlarning qaddi qomatinglarga qaramaydi qalbinglarga qaraydi Alloh subhanahu va taolo munofiqlarni sifatini kelganda va idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum va in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada. Munofiqlarni ko'rsang, jasadlari juda ajablantiradi. Bir ajib bir qaddi qomata deb ajablantiradi seni. Demak, shuning uchun ham kufr, nifoq o'ziga bir peshvo tanlayotgan vaqtida uning qaddi qomati birinchi masala bo'ladi. Nima uchun? Unda qaddi qomatdan boshqa fazilat yo'q. Unda hech qanday bir Alloh subhanahu va taoloning bir bergan Allohning huzurida fazilat bo'ladigan narsalardan yo'q bo'lganligi uchun birinchi shakl tanlanadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda bizlarga nido qilayotganligiga sabab biz Allohning tarafidan chaqirilishlikka loyiq bo'lgan sifatimiz iymon ekan. Ey iymon keltirgan kishilar deyapti Alloh taolo. Demak, bu nidoga faqat iymon keltirgan kishilargina quloq soladi. Chunki Alloh rasuliga itoat qilish o'zlaridan bo'lgan, ya'ni mu'minlardan bo'lgan peshvoga itoat qilish bu o'zining havoi nafsidan voz kechib, har qanday hukm bo'lsa ham alloh rasulining hukmi bo'lsa shu hukmga yuraman deb havodan voz kechishlik faqat iymon sifatiga qalbida iymon mustahkam o'rnagan kishilargagina nasib bo'ladi ey iymon keltirgan kishilar allohga itoat qilinglar va rasul sollallohu alayhi vasallamga itoat qilinglar chunki rasul payg'ambar sifati payg'ambar havosidan gapirmaydi payg'ambar gapirgan so'z Alloh tarafidan vahiy qilingan so'zdir shuning uchun payg'ambarga itoat qilayotgan vaqtda inson his qiladiki o'zining Allohga itoat qilayotganligini mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining sahih hadislarida ham man atoani faqad atoalloh va man asoni faqad asalloh kim menga itoat qilsa dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga itoat qildi. Menga itoat qilmagan odam Allohga itoat qilmabdi dedilar. Payg'ambarlar hammasi ma'sumdir. Ular xatodan saqlangandir. Din yo'lini yetkazishlikda. Shuning uchun payg'ambarga itoat qilmagan Allohga itoat qilmagan hisoblanadi. Va ulil amri minkum o'zingizlardan bo'lgan ish egalari Bular kimlar? Bular musulmon amirlari, musulmon olimlar, shariat olimlari, kitob va sunnah olimlari. Mana bular ish egalari. Bizi o'zimizdan bo'lgan ish egalardir. Bularga itoat qilishlikka Alloh bizni buyuryapti. Shu oyatdan keyinlar فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر oyatining kelishligi hammamizning diqqatimizni bu oyat o'ziga tortadi. Chunki bu yerda aytilyaptiki, agar bir narsada kelisholmay qolsanglar, bir narsaning harom halolligida, haq botilligida, yomon yaxshiligida hidoyat zalolatligida kelisholmay qolsanglar juda oson yo'lni alloh subhanahu va taolo bizga yo'llanma beryapti farudduhu ilalloh allohga qaytaringlar allohga qaytarishlikning ma'nosi nima ollohning kitobiga ollohning kitobi ollohning kalomidir ollohning kalomida qiyomatgacha Alloh saqlashlikka o'zi kifoya o'zi va'da berdi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Demak, Allohning kitobiga qaytaramiz. Allohning kitobiga hukmimiz to'g'risa qabul qilamiz, bo'lmasa devorga uramiz. Va rasul Allohning kitobidan keyin payg'ambar hadisiga qaytaramiz. payg'ambarga qaytarishlikning ma'nosi payg'ambar sunnatiga qaytaramiz sunnat so'zlari qilgan amallari va huzurlarda qilingan vaqtda taqrir qilib buni rad qilmaganlari takror aytamiz har qanday inson hayotida bir amal huzurida qilinsa yo uning martabasini yo moli davlatini yo qarindoshligini yo undan zolimligidan qo'rqib shuni rad qilmay qolgan misollar har bir kishining tarixida topiladi ammo payg'ambar tarixida biror bir huzurida shariatga Allohning yuborgan shariatiga zid ish bo'ladigan bo'lsa yer kurrasidagi hamma odam qarshi bo'lsa ham payg'ambar yakka qolgan holatda ham shuni rad qiladi shuning uchun payg'ambar huzurida qilingan vaqtda bir amal uni rad qilmagan bo'lsa payg'ambar tarafidan albatta bu narsa taqririy sunnat bo'lib qoladi Ya'ni bu narsa ruxsat bo'ladi. Misol qilib olganimizda Xolid ibn al-Valid radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlarida bob degan hayvonning kichkinaroq echkamardan kichikroq bo'lgan hayvonni ba'zi bir turk qadimiy tillarda botmunchoq deyiladi deyiladi. Shu hayvonni go'shtini yedilar. Banu Samin qabilasi yerdi. shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ishkilikka taklif qilinganlarda men odatlanmaganman dedi demak uni man qilmadilar undan tashqari biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki qur'on menga berildi va qur'oncha ilm berildi وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون biz sizga zikr ya'ni qur'onni tushirdik odamlarga tushirilgan qur'onni bayon qilib berishligingiz uchun demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga alloh subhanahu va taolo bayon ne'matini berdi hozirgi vaqtda ba'zi adashgan bir toifalar borki mutlaqo ilmdan bebahra ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini e'tiborga olmaydi e'tiborga olmaydiganlar hadislarda ko'p g'alatlar bo'lib qolgan deb e'tiborga olmaydi bular ham adashgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadisi yo'q deb turib e'tiborga olmaydiganlar bor bular ham shu yo'qni qo'shganlar ham dedi. chunki rasul sollallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyat bilan sobit bo'lgan hadis jumhuri ulamo buni qabul qiladi biz buni ahli sunna va jamoa e'tiqodotda bo'lgan kishilar albatta bu hadis sahih bo'lganda qabul qilinadi to'ro imomlar ham hammalari hadis sahih bo'lsa meni yo'lim shu deyishganlar meni dan bir so'zni eshitsanglar rasululloh sallallohu alayhi sallamdan sahih hadis buning aksini olib kelgan bo'lsa meni so'zimni devorga uringlar hadisni qabul qilinglar deb hammalari o'zlaridan soqit qilib olganlar demak rasul sallallohu alayhi sallamga biz qaytarishligimiz u kishining hadislariga qaytarishligimiz u kishida bayon qilishlik bu fazilati bor Allohning shahodati bilan. Bu yerda kelishmay qolgan vaqtinglarda ish egalariga qaytaringlar deyilmayapti. Ammo itoat Allohga, Rasuliga va o'zingizlardan bo'lgan peshvolarga itoat qilinglar, ya'ni mu'minlardan bo'lgan peshvolarga. Ammo kelishmay qolgan vaqtinglarda Alloh rasuliga qaytaringlar deydi. Alloh rasuliga qaytarishlikning kim qaytaradi? Mana ulamolar, ulamolar kitob va sunnatning bilgan ulamolar. Hamma olimlar emas. Qur'on va hadis ilmiga mohir bo'lgan olimlar mana bu Allohning hukmi, Rasulining hukmi deb rivoyatlari bilan har bir hukmni isbot qilishgan bo'lsalar, Alloh Rasulining hukmini olib kelgan bo'lish sharti bilan biz mana bu so'zni avomunnos buni qabul qiladi. Chunki ular Qur'onni bilishmaydi va Rasul sallallohu alayhi va sallamni hadislarni bilishmaydi. Shu bilan birga biz itoatning yana bir qaydini eslatib o'tmoqligimiz kerak. Alloh rasuliga itoat qilish o'zi mutlaqdir. Shuning uchun atiulloh, atiu buyrug'i Alloh kalimasini oldida kelyapti. Rasul avvalda ham va atiyur rasul takror bo'lyapti. Chunki mutlaq Rasul sallallohu alayhi vasallam ma'sumdir xatodan. saqlangandirlar. Shuning ammo ulul amr atf qilinyapti, Rasul sallallohu alayhi vasallamga sallamga qilinyapti, avvalida ati'u kalimasi kelmayapti. Nima uchun? Ulul amrga bo'lgan itoat asli emas, balki kitob va sunnatga muvofiq ma'ruf ishga buyurgan vaqtdagina itoat qilinadi. birinchi mo'minlardan bo'lish sharti bilan va ikkinchi bo'lsa ma'rufga buyurishligi bilan shariatga muvofiq bo'lgan vaqtdagina itoat qilinadi demak peshvo mo'minlardan bo'lgan peshvoga itoat qilish Alloh rasuliga itoat qilish bo'lib qoladi shuning uchun ham u peshvoga mo'minlardan bo'lgan peshvoga itoat qilishlik asli bo'lmagani uchun avvalda atiu kalimasi kelmayapti biz bunga diqqat bermoqligimiz kerak Hatto Alloh subhanahu va taolo ayollarning Rasul sallallohu alayhi va sallamga bay'at qilishligi haqidagi hukmni bayon qilganda Sura va la ya'sinaka fi ma'rufin" deb ayollar sizga bay'at qilmoqchi bo'lsa, ular bilan bay'at qiling, yakka Allohga ibodat qilish hech bir narsani sharik qilmasdan va hokazo zikr qilinib bay'at shartlarining bittasiga sizga ma'ruf narsada itoat qilishlikka bay'at qilishmoqchi bo'lsa bay'at qiling deyapti alloh taolo rasul sollallohu alayhi vasallam doim ma'ruf narsaga buyurdilar u kishi buyurgan narsa albatta ma'ruf shariatga muvofiq bo'ladiyu mana bu narsani ma'ruf narsada sizga itoat qilishlikka bay'at berishmoqchi bo'lsa bay'at qiling degan so'z bu biz ulamolarga nihoyatda bir ibratli so'zki mana bu joyda ulamolar agar ma'ruf narsaga shariatga muvofiq narsaga buyurishmasa itoat mutlaqo yo'q degan ma'no shuning uchun ham biz ma'ruf narsaga buyurilgan vaqtdagina mo'minlardan bo'lgan peshvo itoat qilamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablardan bittalarini lashkar boshlig'i qilib jo'natdilar. Jo'natganlarida bir joyga borganlardan keyin ularning itoatlarini mahkamlashlik va ularning islomning dunyo qarashini tushunganliklarini imtihon qilishlik uchun lashkar boshlig'i albatta jangga kirib ketayotgan lashkar boshlig'i o'zining tobelarining qalbini ajratib olmoqligi shartdir. Shunda o't yoqishlikka buyurdilar, o't yoqishdilar. Buyruq qildilarki, o'tga o'zlarini tashlashlikka. Ba'zilar tashlamoqchi bo'ldi. Chunki amirga itoat qilishlikka ma'mur bo'lganmiz, o'tga tashlashlikka buyuryapti, tashlaymiz deb. Ba'zilar biz o'tdan saqlanishlik uchun iymon keltirdik deyishdilar. Shunda hammalari to'xtatdilar. Hazillashdim dedilar. Men sizlarni bir menga itoatlilarni bir imtihon qilib oldim. bu voqeani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga qaytishganlarida aytganlarda la toata li maxluqin fi ma'siyatil xoliq dedilar xoliqqa osiy bo'linadigan suratda maxluqqa itoat qilinmaydi dedilar Alloh rasuliga hukmni qaytaringlar agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsanglar ko'p kishiga ey havoni qo'ying Alloh rasuliga hukmiga qaytaraylik Alloh rasulining hukmi nima bo'lsa ergashaylik desangiz, yo'q, men mana shu ota-buvamizdan qolgan narsaga ergashaman deydi. Men mana shu ko'rib kelgan narsamga ergashaman deydi. Nauzu ularning ba'zi so'zlarini ayta olmaymiz. Qo'rqamiz, kufr ba'zi kalimalar. Shunda Qur'on bir ajib bir nuqtani aytibdi. Alloh rasuliga hukmni qaytaringlar, agar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsanglar. Iymon keltirmasanglar bu gap sizlarga emas. Bu Alloh va Rasul Allohga va qiyomat kuniga ertaga Allohning huzuriga boraman degan odamlarga bu. Bu hammaga emas, bu sizlarga emas, xotirjam bo'linglar deyiladi. Zalika khayrun va ahsanu ta'wila. Bu yaxshidir va oqibati ham go'zalroqdir deyapti Alloh taolo. 23-chi nido. Astaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu khuzu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Ey iymon keltirgan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo nido qilyapti. Khuzu hizrakum mu'minlarni nihoyatda ehtiyot va hushyorligini o'zlariga lozim tutishligini, ularning dushmanlari son sanoqsiz ekanligini, ularning dushmanlari yahud, kofirlar, nasoro va hamda munofiq ularning oralariga kirib olgan son sanoqsiz makrlik nihoyatda faqat aqlini makr hiylaga bo'lib ham faqat islomning makr hiylasiga ishlatgan dushmanlari ko'p ekanligini ogohlantiryapti Huzu hizrakum. Nihoyatda hushyor bo'linglar deyapti. Tanfiru sibatin avinfiru jami'a. Alloh subhanahu va taolo jihodni farz qilgan edi. Mana bu joyda mu'minlarning hammalari tayyor masada edi Allohning hukmini qabul qilishlikka. Avval islomda tanfiru sibatin avinfiru jami'a. Sibat sibatun jami'a. ozgina bir kichkina jamoani ya'ni sariya juda ham ozgina bir jamoani ozgina jamoa bo'lsa ham aminfiru jamia yo ko'p bo'lgan holatda nafir ya'ni Allohning yo'lida jihod qilishlikka Alloh subhanahu va taolo chaqirdi mu'minlarni avvalda hushyorlikka hushyorlikni hushyorlik sizlarda shu darajada bo'lsinki Qur'on bir ajib bizga tasvirlab beryaptiki Mo'min odamning hushyorligi shunday bo'lishi kerakki, u go'yoki hushyorlik o'zi ma'naviy narsadan hissiy narsaga chiqib turib, qo'lida ushlaydigan, huzur ushlab oladigan darajada mo'min odamning hushyorligi hissiy shaklda bo'lmoqligi kerak. Huzur kalimasi bilan hizratunning unga maf'ul qilinishligi to'g'ri hushyor bo'lishlik ma'nosini istilohiy suratda bildiradi. lekin mo'min odamning hushyorligi o'zining dushmanidan hushyor bo'lishligi shunchalik bo'lishligi kerakki u ro'barosida turgan moddiy narsaga o'xshagan aniq bo'ladigan hushyorlik bo'lishligi kerak va uni ushlasa bo'ladigan darajada bo'lmoqligi kerak mana mo'minlar go'l sodda bo'ladi deganlar ham bu Allohning bu oyatini eshitsin mo'minlar eng zakiy tarixda shunday eng hushyor eng ziyrak eng aqlli kimsalar bo'lgan boshqa millatlar qo'ziqorin yeyishdan boshqa narsani bilmaganda mana bunday ziyrak bo'lishganlar shuni mo'min odamlarni alloh subhanahu va taolo xitob qilib huzu hizrakum birinchi hushyorlikka chaqiryapti har bir narsada ziyraklikka chaqiryapti har bir o'zining harakatini ziyraklik bilan o'tashlikka chunki alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda amana illa qalil nuh alayhissalomning davrida iymonni qabul qilganlar ham ozchilik mening bandalarimni ichida shakur Allohning ne'matiga shukr qiluvchi haqiqiy bandalarim oz deb doim haqiqiy mu'minlarni oz ekanligini bayon qilyapti shuning uchun ham oz bo'lgan mu'minlar bu ko'p dushmanlaridan bo'lib ham o'zining safida turgan munofiq bo'lgan dushmanlardan hushyor bo'lmasa, u nihoyatda ko'p pandiydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratayn dedilar. Mo'min odam, haqiqiy mo'min odam bitta teshikdan ikki marta chaqtirmaydi o'zini dedilar. Ya'ni bir marta aldanadi, ikkinchisi aldanmaydi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, inni afzalu min an akhda'a ahadan va a'qalu min an ukhda'a li ahad dedilar. Men birovni aldashlikdan afzal odamman. Menda bunday aldov degan kizib pastkashlik yo'q dedilar. Ammo birovga aldanishlikdan oliyman, aqlliman dedilar. Birovga aldanmayman ham dedilar. Mana bu narsa demak mu'min kishilar faqat birovni aldamaydiganla kishi bo'lishligi shart emas. To'g'ri. Kizib mu'min sifat mu'min kishida topilmasligi kerak. Mu'minlarni aldamaydigan bo'lish kerak. ammo birovga aldanmaydigan ham bo'lishligi kerak ba'zi vaqtda siz bilan bir kishi kelishmovchilik qilib jang qilsa urushsa sizni nihoyatda kaltaklasa kaltaklagandan keyin sizga Alloh quvvat bersa-yu, uni kaltaklasha boshlagan bo'lsangiz, yiqitib nihoyatda uni adabini berayotgan bo'lsangiz, "Ey, mu'minsan, halimlik qilgin axir." desa, qo'y halimlikni sen qilaver deyishimiz kerak u halimlik yaxshi bo'lsa u avval halim bo'lishi kerak edi o'zi u yengilib yotib yeyotgan vaqtda halimlik esiga kelgan mana bu vaqtda halimlik haqida nihoyatda ko'p gapirilishlik mana bu joyda xatodir birodarlar bir odam sizni uyingizda kelib saxovatdan gapirib bersa saxiylikni ulug'ligidan hadislarni o'qib bersa mana bu narsalarni xotamtoyni hikoyasini aytib bersa juda yaxshi bu haqligida shak shubha yo'q xotamtoydaqa bo'lishlik va saxovatni bu islom buyurgan narsa bunda shak shubha yo'q ittifoqo uyga borganingizda qanoatdan sizga suhbat qilib bersa qanoatdan suhbat qilib bersa taomlikni ulug'ligidan gapirib bersa bu ham haq lekin bu haqqun yurodu bihil batil ba'zi so'zlar haq bo'ladi u bilan botilni maqsad qilinadi u qanoat u kam taomlikdan o'qib berayotgan odam sizni o'zining baxillik sifatini pardalayapti sizni uyingizda u hotamtoyni hikoyasini o'qib bergan bu past tamagir bu o'zining tama sifatini saxovat pardasini bilan o'zini bekitib turibdi mo'min odam bunda vaqtda saxovatdan qanoatdan uyda o'qib berayotganda bir xotam toyni hikoyasini ham o'qib beravering deymiz ana shunday mo'min odam zakiy bo'lishligi kerak bir fikran aldanadigan bo'lmasligi kerak qo'ying halimlikni sizga qo'ydim deyish kerak halimlik yaxshimi yaxshi bo'lsa siz qiling deydi ana bu mag'lub bo'lib qolgan holatda unga halimlik kelib qoladi mana shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo bizlarning hushyorlikni yagina buyruq hushyorlikni ushlanglar ushlashlik darajasida hissiy bir moddiy narsadek mo'min odamning ro'barusida turadigan bo'lmoqligi kerak ushlanglar ya'ni kimni hushyorliginglarni hizrakum yo olloh bu yerdagi izofani qarangki ollohni kalomini hizrakum bu hushyorlik faqat sizlarning sifatinglar ey mo'minlar bular boshqalarning sifati emas sizlarning sifatinglar xalos bo'lishiyorlik hizrakun faqat sizlarning sifatinglar deb alloh subhanahu va taolo izofa qilyapti bu alloh subhanahu va taoloning bizga nihoyat darajada ey mo'minlar deb hisob qilyapti agar biror bir dadamiz safarga ketayotganda bolam hushyor bo'lgin safarda desa bu so'zini mahkam ishlagan bo'lardik alloh subhana va taolo bizni iymon sifati bilan nido qilyapti chunki shundagina demak doim mo'min odamda hushyorlik va ollohni yo'lida ozmi ko'pmi nafir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 Va la taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina. Sizlarga salomni ilqo qilib tashlagan, ya'ni salom bergan kishiga lasta mu'mina mu'min emassan deb xitob qilmaysiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning yo'lida safar qilgan kishi bir notanish joyga borgandan keyin ro'baruda turibdi bir kimsa uning dushmanmi do'stligini qanday bilib bo'ladi? Uning o'zini urfiy libosi hech bilib bo'lmaydi. Birinchi kalima mu'minlarning kalimasi assalomu alaykum salom beradi. Assalomu alaykum kalimasi birodarlar tarjimasini bermaydi bu assalom salom alloh subhanahu va taoloning ismidir innalloha huvas demak assalomu alaykum kalimasi meni tarafimdan sizga salomatlik men mo'minman degan ma'noni bildirgan bo'lsa sizlar bunga lasta mu'mina mo'min emassan sen dunyo hayoti dunyoni matosini istaysizlarmi فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا Allohning huzurida ko'p g'animatlar bor. Ya'ni sizlarni Allohning huzurida sizlarga ko'p g'animatlarni Alloh hozirlab qo'ygan. Yo'inki Alloh subhanahu va taolo sizlarga mashru' yo'llar bilan ko'p g'animatlarni hozirlab qo'ygan. Ilgari ham sizlar shunday edinglar. Sizlar ham kalima toyyiba yani assalom kalimasi kalima toyiba kalima shahodatdir insonning salomatligiga sabab bo'luvchi bu kalimani nutq qilishligi bilan mo'minlar safiga qo'shilishligiga sabab bo'luvchi kalima o'zining salomatligiga sabab bo'luvchi kalimadir agar la ilaha illalloh muhammadu rasululloh degan bo'lsa mo'minmassan demanglar sizlar ham ilgari shu kalimani nutq qilishlikdan boshqa narsaga ega emas edinglar. Islomdan shuni bilardinglar. Ko'p narsa bilmasdinglar. Alloh sizlarga marhamat qildi, ko'p islomning dunyo qarashini, islomiy ahkomlarni bilib amal qilishlik bilan Alloh sizlarga marhamat qildi. Fatabayyanu, aniq tekshiringlar bir narsani. Alloh sizlarning qilayotgan amalinglardan xabardordir. bu oyatning sababi nuzuli haqidagi bo'lgan voqeani esga olishlik bu oyatni bizga ma'nosini yana ham yaqinlashtiradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilarki miqdodimnul asvad boshchiligida bir sariya jo'natdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ishtirok etgan lashkarni g'azob deydi o'zlari ishtirok etmagan lashkarlarni sariya deyiladi. Ular dushman toifalarining oldiga kelishgan vaqtlarda ularning tarqalib ketgan holatda topishdi. Mu'minlarning kelishini eshitib tarqalishib ketdi. Shunda bir kishi ko'p moli bilan qoldi. U jilmadi. Jilmadida ashhadu an la ilaha illalloh deb kalimani aytdi. kalima tayyibani. Shunda Miqdod ibn Asvad qilich bilan bu odamni o'ldirdi. Shunda ashoblardan bittalari aytdilarki, la ilaha illalloh kalimasini zikr qilgandan keyin qatl qilib qo'ydingiz, buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga albatta aytaman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldlariga kelishdilar. Shunda ular aytishdilarki, yo Rasululloh, bir kishi la ilaha illalloh kalimasini aytgandan keyin Miqdod buni qatl qilib qo'ydi. Shunda Miqdodni chaqiringlar dedi. chaqirishdilarda aytdilarki, "Ey Miqdod, la ilaha illalloh kalimasini aytgan odamni qatl dedi Ertaga nima qilasiz la ilaha illalloh kalimasini aytgan odamni oldida nima qilasiz?" dedilar. Qiyomat kuni. Mana shu vaqtda shu oyat nozil bo'ldi. Ya'ni kazalika kuntum oyati sizlar ham shunday deydilar miqdod ibn asvad musulmon bo'lib makkada iymonlarini bekitib yashagan edilar bekitib iymonlarini bekitib keyin sahobalar bilan ro'baru bo'lganlarida uchrashganlarida iymon kalimasini aytgan edilar sizlar ham ilgari iymoniylarni o'zinglarni qavminglarni ichida bekitib yurardinglar bekitib mo'min bo'lsang bulardan bir qattiq zararlar yetadi deb bekitib yurardinglar bu ham iymonini bekitib yurgan uni qatl qilib qo'yasizlarmi degan bizga ta'limi ilohiy nozil bo'ldi demak raqib tarafidan iymon kalimasini aytishlik islomni yo qabul qilib bekitib yurganligiga yoinki shu iymonni shu vaqtda qabul qilganligiga belgi bo'ladi alloh subhanahu va taoloning bizlarga yuborgan islomni samohatini ko'ringki islomni qabul qilishlik bilan bu odam eng katta bir hurmatli odamga aylanadiki hatto miqdod ibn asvaddek ulug' sahobalarning ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan dashnom eshitishlariga sabab bo'lyapti.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 bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida fohisha ishni qilib qo'ygan kishilardan ham o'zini zarariga guvoh bo'lib men bu ishni qildim dunyoda jazosini ko'rmoqchiman degan zotlar topildi ayollardan ham shu fohisha ishni qilib men shu ishni qildim ollohni huzurida pok turishlikni xohlayman dunyoda nima jazosi bo'lsa ko'ring deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayolga aytdilarki hatto homilalik aniq aniq bo'lguncha qayt dedilar agar homila holatda jazoni berilsa islom toshbo'ron bilan turmush qurgan ayolning fohisha qilishligi bilan toshbo'ron bilan o'ldiriladi homilaligi aniq bo'lgandan keyin to homilani tutguningcha ya'ni farzandni tutguningcha dedilar Ya'ni shun bilan ketaversa qutulib ketaveradi. Lekin iymon o'zining zarariga shunday guvohlikda turdiki, farzand tug'ilgandan keyin yana keldi. Hukmni ijro qiling dedi. Boling sutdan chiqquncha dedilar. Yana ketib qolsa bo'laveradi. Shun bilan biror ish emasdi, lekin iymon o'zining zarariga hujjat o'zining zarariga bo'lsa ham guvoh bo'lishlikda shunday mustahkam tarbiya qildiki, bolaning qo'lida bir siniq nonni ko'tarib mana bolam non yeydigan bo'lib qoldi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ollohning hukmini ijro qildilar shunda holid ibn valid ham tosh otgan edilar hamma tosh otishligi shart ollohning hukmida oldida hech qalbida mehr qolmasligi kerak chunki olloh buyurgan hukmni qilishlikdan bosh tortishlik misoli bo'lib qoladi shunda badaniga ozgina qon chachiradi shunda so'kinilgan kalimani aytib yubordilar shunda aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mahlan yo xolid xolid tilingni tiygin dedilar shunday tavbasi maqbul bo'ldiki mashriq bilan mag'ribga taqsim qilinsa yetadi dedilar islomdagi jinoyatlarni jazosini berishlik bilan inson poklanadi ammo boshqa hukmlarda unday emas boshqa hukmlarda biror sabab bilan mahbus bo'lib qolsa halol kasb bilan bo'lsa ham o'tgan davrlarda tijorat bilan mahbus bo'lib qolgan odamlar boshqa mamlakatlarning imoratini ko'rib kelishlikdan ham mahrum bo'lib yashagan u poklangan emas u nopok deb e'tibor qilingan ammo islomda islomning hukmi joriy bo'layotgan vaqtda joriy bo'lishligi bilan gunohdan toza bo'ladi agar badavlat bo'lsa boyligini rioya qilib uni yonini olmanglar guvohlikda yo kambag'al bo'lsa kambag'alligiga rahmiylar kelib uni yonini olmanglar inson boylikni ham but deb biladi boylikni yonini olishlikni ham butga sig'inish kambag'allikni yonini olish ham butga sig'inishlik juda ko'p birodarlarimiz moddiy falsafaning ta'sirida ko'p o'sganligi uchun kambag'alparvar yo'qsillikni maqtalgan nizomda ko'p o'sganligi uchun ja yo'qsilparvar bo'lib ketishgan u haq olami nohaq olami shu kambag'alparvar bo'lib ketgan hamma yoq kambag'alparvar bo'lib mana nima bo'lgancha bo'ldi shuning uchun bizni islom boyparvar emas kambag'alparvar emas haqparvar qaysinda bo'lsa kambag'alni yonida bo'lsa kambag'alni yonida turadi haq boyning yonida bo'lsa boyning yonida turadi mana bu narsani bilaylik sizlar boy bo'lsa shuncha boylikni topgan mahoratli odamga zarar yetarmi deb sizlar boyparvar ham bo'lmanglar av faqiron shu kambag'al bechora yetim shu zararlanadimi Demaylar, nohaq bo'lsa olsin zararini Sallohu uni boyga ham kambag'alga ham Alloh haqliroq, Alloh mehribonroqdir. Fala tattabi'ul hawa, havoga ergashmanglar. Antadilu adolat qilishlikni o'rniga havoga ergashib ketmanglar. Va in aw tu'ridu agar burilsanglar, havo tarafiga burilsanglar, aw tu'ridu yoinki haqdan burilsanglar, yo haqdan yuz o'girsanglar, inson ikki tur bilan adashadi. haqdan butunlay voz kecha olmaydi haqni yonidan sekin jilib ketadi bir surati yoki yo haqdan butunlay yuz o'girib ketadi mana dahliylar allohni kalomi hadisi muborakni tushuntirsangiz dahriylar butunlay yuz o'girib ketadi ammo mo'minman degan iymoni qalbida mustahkam bo'lmaganlar ollohni kalomiyu rasulini hadisi haqni gapirilganda ular sal burilib yonboshlab ketishadi. Alloh subhanahu va taolo burilsanglar yoinki yuz o'girsanglar, Alloh sizlar qilgan amallardan xabardordir. Alloh sizlarning nima qilib turganinglarni bilib turuvchidir. Yana bir kishi so'rabdilarki, Iskandar Zulqarnay payg'ambar bo'lganmi deb. o'zi hadislarda bu narsa shuni ko'rsatadiki iskandar zulqarnayn payg'ambar bo'lmaganlar alloh subhanahu va taolo qur'onda zulqarnayn haqida sizdan so'rashadi deb qur'oni karimda bu kishining katta bir podshohlardan bo'lganligini zikr qiladi ahli sunna va jamoa e'tiqodotida ulamolar iskandar zulqarnayni payg'ambar bo'lmagan deyishadi bu yerda bir kishi juma kunlarida ba'zi birodarlarimiz bu ayvonni chekasiga o'tirishib olganligi uchun biz yelkadan o'tmaylik desak ham o'tishga majbur bo'lib qolamiz deb shunday deyishadilar shunaqa vaqtlarda saflarning orasi bilan yurib kelingani ma'qulroq bo'ladi u e, tashqarida o'tirgan ayvon chekkasida o'tirgan birodarlar ham ko'proq harakat qilishlari kerak oldingi safni olishlikka Bu yerda erkak kishi ayollarga dars bersa bo'ladimi degan savol qilibdi. O'zining mahrami bilan birga dars bersa bo'ladi. Masalan, o'zini oilasi birga bo'lib, shunda parda to'sib, narigi tarafda turganda iborani ba'zi savollarni ayoli beradi va darsni beraveradi shunda. Takror aytamiz, mahramlari bo'lmagan holatda dars berishligi mumkin emas. Bu yerda aytishlarki, namozni maykani o'zi bilan o'qisam bo'ladimi deb so'rabdi. Namozni yengil kiyimlar bilan o'qisa durust bo'laveradi. Lekin bizga e, namozda yaxshi liboslarni kiyib o'qishlikka ma'mur bo'lganmiz. Namozni durust bo'lishligida bo'laveradi. Bu yerda toza kiyimga etagi qolsa shuni shu kiyim bilan namoz o'qisa bo'ladimi? Agar it tegib qolgan bo'lsa, u kiyim bilan namoz o'qib bo'lmaydi. Chunki it tekkan yalag'ni ya'ni idishni 7 marta e, yuvib, 8 tuproq bilan yuvishlik kerak. Ayol kishi tarafidan ekan. Turmush o'rtog'im ko'p meni sen pul topmaysan deb men bilan ko'p kelishmasdan jang qiladi deb. Lekin biz bu xatni bir tomonlama eshitishimiz to'g'ri kelmaydi, birodarlar. Buni hal qilishlik uchun albatta o'zida ham bir kamchilik bo'lishligi kerak bo'ladi. Agarda haqiqatda pul topmayapsan deb janjal qilayotgan bo'lsa, xato qilgan bo'ladi, birodarlar. Chunki ayol kishi o'zining bu farzandlarni tarbiya qilish bilan mashg'ul bo'lish kerak, er kishi nafaqalar bilan mashg'ul bo'lishligi kerak. Endi jang qilaversa, Alloh subhanahu va taolo taloqni halol qildi. xul'ayni halol qildi. Bu zulm bilan o'taverishlikka uni majbur qilgani yo'q islom. Boshingni devorga urib ham bo'lsa, o'taverasan degani yo'q. Bir kishi bir ayol hajga bormoqchi-yu, lekin birga boradigan hech kimi, ya'ni mahrami yo'q demoqchi bo'lsa. desa shu shu borsa bo'ladimi ba'zi odamlar aytishi shu ayol hajji safariga ketayotgan bir erkak kishi bilan vaqtincha nikoh qilishi desa bo'ladimi degan savol bor agar vaqtincha hajga borishlik uchun nikoh qilgan bo'lsa harom ishni qilgan bo'ladi shuni tushunib qo'yishimiz kerak ayol kishi o'zining mahrami bo'lsa unga haj emaydi qiziq bir odam zakot zakoti farz bo'lmasa zakot beraversam bo'laveradimi deb so'ramaydi zakot ham farz lekin hajga kelganda farz bo'ladi unga alloh taolo uni farz qilmagandan keyin xotirjam damini olib yuraversa ibodatini zakot farz bo'lmasa ham beraversam bo'laveradimikin degan savolni bermaydi farzandlarimiz endi kamolat kelsa namoz farz bo'ladi farz bo'lmasa ham o'qitaversak bo'laveradimikin deb so'ramaydi u farzandlar u soqoli chiqib qolganda ham ularga farzandli turaveradi odamlar shunaqa tushunadi bu ba'zi odamlar bo'lsa ishdan bo'shaganda namoz farz bo'ladi deydi tushunadi ammo shu haj safariga ho'p haj farz emas mahrami bo'lmasa farz emas har qancha molga bo'lsa ham endi u turmush qilishlikka shariat buyurgan shuning uchun turmush qilsin bu ayol shariatga muvofiq turmush qilsin hajga borib kelishlik maqsadida emas turmush qilsin, uni o'zini turmush qilishligiga islom buyuriydi uni. Uni hech kimda uni aybdor demaydi, lekin mahramsiz hajga borishligini sen aybdorsan deydi. Qiziq, aybdor bo'lmaydigan narsadan xijolat boladi aybdor bo'ladigan narsalardan bo'lsa xijolat bo'lmaydi. Birodarlar dedi bir kishi qabriston oldidan o'tayotganda duo qilyapmiz, to'g'rimi debdi Qabristonni ziyorat qilishlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar. ziyorat qilganimizda ma'sud duolarni o'qib yotgan mo'minlarning qabrlariga haqqi duo qilamiz o'tib ketayotganlarda masalan biz endi sayyorada boshqa narsada o'tib ketayotganlarimizda kirsak duo qilib shu yerda haqqilarga duo qilamiz bo'lmasam lozim emas bu unchalik masalan bir odam duo qilib qo'ysa yo boshqa bo'lsa bir gunohkor bo'ladigan narsa emas bizga sobit olmagan shu xolos shuni bilamiz sobit bo'lgan narsa kirib ziyorat qilinadi Ey birodarlar, yana bir kishi so'rabdiki, erkak kishi cho'ntagida bironta bir taqinchoq turgan holatda namoz o'qisa bo'ladimi deb so'rabdi. Albatta namoz o'qisa bo'ladi. Lekin taqinchoqni taqishlik mumkin emas. Qo'liga taqishlik mumkin emas. Masalan, uzuk qilib qo'liga taqishlik mumkin emas. Qo'liga taqishlikdan man qilingan. Ba'zi nimalar haq qo'liga taqsa nima bo'ladi degan ba'zi bir boyachalar bor, birodarlar. qo'liga taqsadan bo'ladi. Ular quloqiga ham bittadan olib taqvosi. Quloqdagi taqvosi nima bo'ladi? Uni ham deb quloqiga taqvolisi qo'liga taqsa shariat tomonidan so'rasa shariat ruxsat bermaydi tilloda egasiga qo'yinglar ayollarniki deydi aralashmang bu ishga deydi tillo qo'liga taqsa nima bo'ladi endi deydigan bo'lsa to'g'ri unga endi quloqiga taqsa ham nima bo'ladi deydi shuning uchun tillo taqinchoqni erkak kishilarning qo'liga taqishlikdanga o'rgatayotgan islomning dushmanlari qulog'iga taqqanda xunuk bo'lib qolishligini hamma kulishini bilib qulog'iga o'rgatmay qo'liga o'rgatadi mana shuni bilib qo'yishimiz kerak biz bu yerda hozirgi darsdan savol beribdilar la ilaha illalloh kalimasini siz birinchi bir odamni ko'rdingiz lashkar maydonda turgan edingiz Shunda bu dushman deb turibmiz, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh desa mo'min deymiz. Tushunarlimi? Bir shuna degan odam endi atrofingizda yurgan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb yurgan odam shirk amalini qilsa, kufr kalimatlari og'zidan chiqsa, islomni masxara qilsa yo sunnatni masxara qilsa kofir bo'ladi. Ana shu aytgan odam kofir bo'ladi. Biz hali darsimizni qayerda ketayotganligini tushunib olishimiz kerak. Biror bir tahoratsiz kishi jamoat bilan namoz o'qish uchun masjidga kirsa, jamoat namozi boshlangan ekan. U kishi tayammum qilib namozga qo'shilaveradimi yo tahorat qilish kerakmi debdilar. Farz namozga bo'lsa, birodarlar albatta tahorat qiladi. Tayammum bilan istido qilish mumkin emas, magar suv yo'g'ida bo'ladi. meni so'rayaptilar. Namozda eslash va aksa urish makruhmi yoki namozni buzadimi debdi. atsa uradigan odam ixtiyor bilan atsa urmaydi birodarlar menimcha yer yuzida bironta odam ixtiyor bilan atsa urmagan bo'lsa kerak esnash to'g'risida buki esnash bu bu ham ixtiyor bilan bo'lmaydi lekin dangasalikka dalolat qiladi tushunarlimi esnash shayton bu esnash shaytondandir bilingki shayton ja o'zini yo'liga savolayotganligini belgisi esnashdan paydo bo'ladi duo qilaylik tolib meni zehnim hech ochilmayapti dedilar alloh taolo zehn bersin alloh subhanahu va taolo ota onalari betob bo'lgan kishilarga shifo bersin farzandlari olim bo'lsin deb duo qilaylik dedilar alloh taolo farzandlari amallik olimlardan bo'lsin alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni kechirsin ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom etsin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo mustazafin jahonga Alloh o'zi najot bersin. Alloh subhanahu va taolo ahli islomlarning bemorlariga shifo bersin.